Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan juga orang-orang yang kita cintai mengampuni dosa kita menerima amal ibadah yang kita lakukan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari nerakanya hadirin sekalian ini adalah majelis yang ke-13 dari pembacaan kitab Al-Ihkam في سبر أحوال الحكام وما يشرع للرعية فيها من الأحكام yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli Hafizullah Isi kitab ini adalah tentang penjelasan sikap yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim kepada penguasanya kepada pemimpinnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat radhiyallahu anhu dan kita sudah sampai pada sebuah keadaan yaitu apabila seorang penguasa mengucapkan ucapan yang mengeluarkan dia dari Islam atau melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Bagaimana sikap seorang muslim? Dan sudah dijelaskan oleh Syekh sebagiannya dan insyaallah akan kita sempurnakan pada hari ini. Kewajiban yang pertama adalah menasihati dengan kaedah-kaedah yang sudah disebutkan di dalam menasihati penguasa. Yaitu dengan cara menyembunyikan nasihat tersebut. Mengikhlaskan nasihat. Dan mengucapkan ucapan yang lembut kepada penguasa di dalam menasihati. Apabila belum menerima dan bertobat dan kembali kepada Islam. Kembali kepada jalan yang benar maka dibiarkan beliau di atas kekuasaannya dan tidak perlu diganti dan tidak perlu dilengserkan apabila beliau bertobat maka dibiarkan beliau di atas kekuasaannya yang pertama namun apabila beliau tidak menerima nasihat dan tetap bersikukuh di atas kekufurannya di atas kekafirannya maka dalam keadaan demikian diharuskan untuk diganti diharuskan untuk diganti karena tidak boleh seorang yang kafir menguasai kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayaj'alallahu lilkafirin 'alal mu'minina sabila dan Allah tidak menjadikan kekuasaan bagi orang-orang yang kafir atas orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladzina amanu La tattakhidul yahuda wal nasara awliya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian menjadikan Orang-orang Yahudi Dan juga orang Nasrani sebagai awliya Dan di antara makna awliya Adalah menjadikan dia sebagai seorang pemimpin atau penguasa dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang kafir sebagai awliya. Ini semua menunjukkan bahasanya tidak boleh kita menjadikan seorang yang kafir sebagai penguasa dan juga pemimpin. Apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihat, maka diharuskan untuk diganti. diganti. Tetapi yang demikian dengan memenuhi syarat-syarat. Di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dibolehkan atau diwajibkan untuk mengganti penguasa yang kafir dengan penguasa yang muslim. Dan kita sudah sebutkan lima atau enam di antaranya. Saya sebutkan secara ringkas, kemudian kita lanjutkan pada poin yang selanjutnya. Yang pertama, keluar dari beliau ucapan atau perbuatan yang mengkafirkan. Artinya dia adalah perbuatan yang kufur. Bukan hanya perbuatan maksiat. Karena kalau hanya kemaksiatan yang dilakukan, maka ini tidak membolehkan seseorang atau membolehkan rakyat mengganti penguasa tersebut. Jadi yang pertama, yang beliau lakukan atau yang beliau ucapkan adalah ucapan yang kufur atau perbuatan yang kufur. Kemudian yang kedua, kekufuran yang beliau lakukan adalah kekufuran yang tersebar. Yang diungkap kepada yang lain. Bukan kekufuran yang dilakukan secara tersembunyi yang beliau tutup-tutupi. Dia adalah kekufuran yang tersebar dengan sengaja bukan karena diselidiki dan bukan karena dimata-matai. Ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kekufuran tersebut adalah kekufuran yang sharih yaitu kekufuran yang benar-benar nyata dan tidak mengandung takwil tidak ada kemungkinan di dalamnya takwil dia adalah kekufuran yang nyata kekufuran yang jelas dengan dalil yang jelas dan tidak ada di sana kemungkinan takwil kemudian yang keempat sudah ditegakkan hujjah atas penguasa tersebut. Artinya sudah diterangkan kepada beliau dan disampaikan kepada beliau tentang kesalahan atau kekufuran ucapan ini dan juga perbuatan ini. Dan tidak dikafirkan kecuali setelah ditegakkan hujah kepada beliau. Dan diterangkan dengan seterang-terangnya kepada beliau. Dan sudah kita sampaikan penjelasannya. Kemudian yang kelima, kaum muslimin memiliki kemampuan kaum muslimin memiliki kudrah untuk mengganti penguasa tersebut adapun apabila kaum muslimin dalam keadaan lemah dan mereka dalam keadaan kuat maka dalam keadaan demikian tidak diwajibkan untuk mengganti penguasa yang kafir tersebut jadi disyaratkan yang kelima harus memiliki kemampuan Seandainya syarat-syarat yang pertama sampai yang keempat terpenuhi Tetapi ternyata kaum muslimin tidak memiliki kudrah Tidak memiliki kemampuan Maka dalam keadaan demikian tidak diwajibkan atas mereka Untuk mengganti penguasa yang kafir tersebut dengan penguasa yang, yang muslim Ini adalah poin yang kita sampai kepadanya atau yang setelahnya Yang keenam Tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar Jadi yang kelima memiliki kemampuan. Kemudian yang keenam tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apabila dikhawatirkan ketika mengganti penguasa yang kafir tersebut terjadi kemungkaran yang lebih besar, kerusakan yang lebih dahsyat, kemungkaran yang semakin merajalela, maka dalam keadaan demikian tidak diperbolehkan untuk mengganti penguasa tersebut. Apabila dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar ya dan kerusakan yang lebih banyak maka dalam keadaan demikian tidak boleh mengganti penguasa tersebut meskipun dia adalah orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena maksud dari mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran atau mengurangi sebuah kemungkaran. Maksud dari mengingkari kemungkaran adalah adalah menghilangkan kemungkaran atau mengurangi kemungkaran apabila dikhawatirkan di sana setelah mengingkari kemungkaran tersebut justru terjadi kemungkaran yang lebih besar maka dalam keadaan demikian diharamkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut justru di, di, di, diharamkan untuk mengingkari kemungkaran tersebut dan sudah kita bacakan ucapan dua orang ulama besar yang pertama adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Al-Amin al Ashintiti Rahimahullah Yang berkaitan dengan masalah ini Dan ini adalah termasuk kaidah di dalam beramar ma'ruf Nahi mungkar Termasuk kaidah di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar Apabila kita ingin mengingkari kemungkaran Maka harus melihat maslahat dan juga mafsadahnya Apabila kita yakin kemungkaran tersebut akan hilang atau kemungkaran tersebut akan berkurang maka kita lakukan. Tapi kalau justru yang terjadi dikhawatirkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar maka dalam keadaan demikian kita menahan diri. Kita menahan diri dan tidak mengingkari kemungkaran tersebut karena dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Kemudian setelah itu beliau menukil ucapan Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah. Dan beliau adalah seorang ulama besar di abad ini Meninggal pada tahun 1420 Hijriah Dan sempat mengajar di Masjid Nabawi Bahkan beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang Beliau mengatakan, menjelaskan tentang permasalahan ini al khuruji ala عَلَى umuri fasadun azimun wa وَشَرٌ كَثِيرٌ Beliau mengatakan khuruj alal ala wuladil umur yaitu pemberontakan kepada penguasa ini mengakibatkan kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak. Beliau mengatakan bahasanya pemberontakan kepada wuladul umur kepada penguasa kaum muslimin ini akibatnya adalah kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak illa idza ra'al muslimuna kufran bawahan indahum min Allah fihi burhan kecuali apabila orang-orang Islam melihat kekufuran yang nyata dan mereka memiliki bukti dari Allah azza wajalla kecuali apabila kaum muslimin melihat yaitu melihat dengan mata mereka kekufuran yang nyata kekufuran yang tersebar dan kekufuran yang jelas hukumnya bahwasanya dia adalah kufur dan mereka memiliki bukti yang nyata memiliki burhan dari Allah Subhanahu wa taala fala ba'sa ay yakhruju ala hadha as-sultani li izalatih maka tidak masalah memberontak kepada penguasa ini untuk menggantikannya apabila yang dilihat adalah kekufuran yang nyata kemudian beliau mengatakan idza kana indahum qudrah apabila mereka memiliki kemampuan. Apabila mereka memiliki kemampuan, ini menunjukkan syarat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Di antara syaratnya adalah memiliki kemampuan. Adapun kalau tidak memiliki kemampuan, maka tidak disyariatkan untuk ia melakukan penggantian kepada penguasa tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Amma idza lam yakun indahum qudrah" Adapun apabila mereka tidak memiliki kemampuan, Fala yakhruju maka janganlah mereka keluar janganlah mereka memberontak Au kana al-khuruj bi sabab yusabbibu syarran aktsara falaysa lahum al-khuruj ri'ayatan lil masalih al-ammah atau pemberontakan tersebut menjadikan di sana kejelekan yang lebih banyak menjadikan di sana di sana kejelekan kerusakan yang lebih banyak falaysa lahumul khuruj maka dalam keadaan demikian mereka tidak boleh memerintah ini penjelasan siapa penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan bahwasanya memerintahkan kepada penguasa ini memiliki syarat-syarat di antaranya adalah tidak terjadi kerusakan yang lebih besar yang demikian adalah riayatan lil masalihil ammah untuk menjaga maslahat-maslahat umum. Untuk menjaga maslahat-maslahat umum. Wal qaidatu syar'iyyah al mujma'u 'alaiha annahu la yajuzu izalatu syarri bima huwa asharru minhu. Dan kaidah yang disyariatkan yang disepakati oleh semua ulama. Apa isi kaidahnya? Tidak boleh menghilangkan sebuah kejelekan, sebuah kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar daripada daripada itu. Bal yajibu dar'u syarri bima yuziluhu aw yukhaffifu. Tetapi yang wajib adalah menghilangkan kemungkaran dengan apa yang bisa menghilangkan secara keseluruhan atau dengan yang bisa mengurangi kemungkaran tersebut. Amma dar'u syarri bi syarrin aktsara fala yajuzu bi ijma'il muslimin. Adapun menghilangkan kemungkaran Tetapi dengan kemungkaran yang lebih besar Tetapi dengan keburukan yang lebih banyak Maka yang demikian la yajus Maka yang demikian tidak boleh Dengan kesepakatan kaum muslimin Kemudian belum menjelaskan kembali فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تُرِيدُ إِزَالَةَ هَذَا السُّلْطَانِ الَّذِي فَعَلَ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهَا قُدْرَةٌ tuzilu biha tuziluhu biha wa tad'u imaman salihan tayyiban min duni an yatarattaba ala hadha fasadun kabirun ala almuslimin wa syarrun a'zamu min syarri hadha sultan fala ba's kemudian beliau mengatakan apabila kelompok tersebut yang ingin mengganti penguasa yang telah melakukan kekufuran yang nyata mereka memiliki kudrah memiliki kemampuan untuk menghilangkan beliau mengganti beliau dengan kemampuan tersebut dan mengganti dengan imam muslim mengganti dengan seorang penguasa yang soleh yang tayyib, yang baik tanpa di sana ada kerusakan yang besar atas kaum muslimin dan tanpa terjadi kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dilakukan oleh penguasa tersebut fala ba'sa maka yang demikian tidak masalah amma idza kana al-khuruju yatarattabu alayhi fasadun kabir wa ikhtilalul amni wa dhulmun nasi wa ightiyalu man la yastahiqqu al-ightial ila ghairi hadha min al-fasadil 'azim fa hadha la yajuz kemudian beliau mengatakan adapun apabila pemberontakan tersebut menjadikan di sana kerusakan yang banyak dan menjadikan keamanan tidak stabil dan terjadi di sana kezaliman kepada manusia dan penculikan kepada orang-orang yang tidak berhak untuk diculik dan kerusakan-kerusakan yang lain maka yang demikian tidak boleh maka yang demikian tidak boleh yaitu terjadi kerusakan yang besar sehingga stabilitas negara menjadi tergoncang banyak orang yang dibunuh banyak fasilitas-fasilitas yang dirusak dan juga kerusakan-kerusakan yang lain, maka dalam keadaan demikian tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberontakan. Bal yajibus sabru wassam'u watta'atu fil ma'ruf. Dalam keadaan demikian diwajibkan untuk bersabar. Apabila tidak memiliki kemampuan dan dikhawatirkan apabila ter, e, eh, pemberontak terjadi kerusakan yang lebih besar, Maka kata beliau diwajibkan dalam keadaan seperti itu untuk bersabar Mendengar dan taat di dalam kebaikan, di dalam kebenaran Wa munasahatu wulatil umur Dan juga menasihati pemerintah dan penguasa tersebut Wa da'watu lahum bil khair Dan mendoakan mereka dengan kebaikan Wal ijtihadu fi takfifi syarri Wa taqlilihi wa taqsiril khair Dan bersungguh-sungguh untuk mengurangi kejelekan dan juga menyedikitkan dan memperbanyak kebaikan. Sampai di sini ucapan beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang kaidah yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin yaitu kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran dengan tujuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut atau mengurangi. Adapun mengingkari kemungkaran dan dikhawatirkan di sana terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka dalam keadaan demikian tidak diperbolehkan kita mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, kemudian setelah itu sebelum kita masuk pada poin yang ketujuh, saya sebutkan di sana sebuah ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang kaidah ini. Yaitu apa? Tentang tidak bolehnya kita mengingkari kemungkaran apabila dikhawatirkan di sana terjadi kemungkaran yang lebih besar. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm." Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang segala sesuatu yang disembah selain Allah. Janganlah kalian mencela segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka nanti akan mencela Allah Azza wa Jal adwan bighairi ilm. Dengan melampaui batas. Bighairi ilm tanpa ilmu. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Akibatnya mereka akan mencela Allah dengan melampaui batas bi ghairi ilm tanpa ilmu. Di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT melarang orang-orang yang beriman. Melarang kaum muslimin untuk mencela sesembahan-sesembahan selain Allah. Kenapa dilarang oleh Allah Azza wa Jalla? Padahal di dalamnya ada maslahat. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian bahasanya Allah dialah sesembahan yang hak. Adapun yang disembah selain Allah maka mereka adalah sesembahan yang yang batil yang tidak berhak untuk disembah. Tapi Allah SWT melarang kita untuk mencela sesembahan yang disembah selain Allah. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkarannya? Mereka yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir akan mencela Allah Azza wa Jalla. Akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Al-Ilahul Haq, sesembahan yang memang berat disembah. Mengatakan Allah demikian, mengatakan Allah demikian. Karena sebab kita mencela sesembahan-sesembahan mereka. dan mencela Allah Azza wa Jal ini adalah perbuatan yang yang besar. Perbuatan yang besar. Kita mencela sesembahan selain Allah ini adalah perkara yang boleh. Karena memang mereka adalah sesembahan yang yang batin. Tetapi kenapa dilarang oleh Allah Azza wa Jal? Karena akan terjadi di sana kemungkaran yang lebih besar yaitu mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah al-ilahul haq, dia adalah sesembahan yang memang berhak untuk disembah. Nah, di sini saya bawakan ucapan al-Imam Ibn Katsir. Al-Imam Ibn Katsir yang telah mengarang tafsir Ibn Katsir. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yaqulu ta'ala nahiyan li Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina عن سب آلهة المشركين وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya Yaqulu ta'ala Allah سبحانه وتعالى ta'ala berfirman melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan melarang orang-orang yang beriman untuk menjela sesembahan orang-orang musyrikin. Allah melarang Rasulnya dan juga orang-orang beriman untuk mencela sesembahan orang-orang musyrikin. Wa inka nafihi maslahah. Meskipun di dalamnya ada maslahah, meskipun di dalamnya ada kebaikan, ini menunjukkan loyalitas kita kepada Allah dan bencinya kita kepada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ada masalahnya, ada kebaikannya. Illa annahu akan tetapi terjadi mafsadah yang lebih besar dari itu. Illa annahu yatarattabu alaihi mafsadatun a'zamu minha. Akan tetapi dilarang karena terjadi kerusakan yang lebih besar daripada itu. Wahiyya muqabalatul musyrikinah bisabbi ilahil mu'minin. Akibatnya nanti orang-orang musyrikin akan membalas. Yaitu akan mencela Tuhan kita, akan mencela Allah Azza wa Jal. Wahuwallah la ilaha illahu. Dan dia adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berada disebab kecuali kecuali dia. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Ibn Kathir tentang masalah ini, tentang ayat ini. Menunjukkan bahasanya, kaidah yang sudah disebutkan tadi adalah memang kaidah yang sudah disepakati oleh oleh para ulama di antaranya dalilnya adalah ayat ini. Kemudian di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat beliau mengatakan Sa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anil jadri aminal baiti huwa qala na'am. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil jadr. Jadi maksud dengan jadr di sini adalah dinamakan sekarang dengan Hijr Ismail. Dinamakan oleh manusia sekarang dengan apa? Dengan Hijr Ismail. Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-jadr. Aminal baiti huwa? Apakah dia termasuk Ka'bah? Apakah Hijr Ismail itu termasuk Ka'bah atau bukan? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Artinya Hijr Ismail asalnya adalah termasuk apa? Termasuk Ka'bah. Qultu, "Fama lahum lam yudkhiluhu?" Fama lahum lam yudkhiluhu fil bait. Kemudian Aisyah bertanya lagi, lalu kenapa mereka tidak memasukkan Hijr Ismail tersebut di dalam rumah Allah? Artinya kenapa tidak dibangun sebagaimana bagian Ka'bah yang lain? Kenapa dibiarkan terbuka seperti itu? Qala inna qaumaki qassarat bihimun nafaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan istri beliau yaitu Aisyah, Beliau mengatakan sesungguhnya kaummu itu kaum Quraisy qassarat bihim an-nafaqah mereka kekurangan di dalam menafkahi. Artinya dahulu pernah mereka memperbaharui Ka'bah dan ketika mereka membangun kembali berjanji masing-masing dari mereka untuk tidak mengeluarkan dari harta mereka dalam rangka membangun Ka'bah kecuali yang mereka yakin itu adalah harta yang halal. kecuali yang mereka yakin itu adalah harta yang halal. Akhirnya mereka kumpulkan dan ternyata harta yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk membangun seluruh Ka'bah. Akhirnya mereka membangun semampunya seperti yang kita lihat sekarang ini. Membangun semampunya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan ini menunjukkan orang-orang musyrikin bagaimana mereka berhati-hati ya di dalam membangun Ka'bah dan di dalam rangka beribadah kepada kepada Allah. Memilih di antara harta mereka yang halal. Kalau ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin, tentunya kita orang-orang Islam lebih aula dan lebih pantas untuk berhati-hati di dalam memilih harta kita. Jangan sampai seseorang beribadah dengan menggunakan harta yang yang haram dan mencari harta dengan cara yang haram tidak diperbolehkan di dalam Islam. tidak diperbolehkan di dalam Islam dan apabila harta tersebut ia menjadi daging maka daging tersebut lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harta yang haram ini menjadikan doa kita tidak mustajab harta yang haram ini menjadikan eh, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah azza wajalla dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga menyembah Allah. Orang-orang musyrikin dahulu mereka juga menyembah menyembah Allah. Tetapi kesalahan mereka selain menyembah Allah mereka juga menyembah kepada selain Allah. Selain menyembah Allah mereka juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla sehingga mereka dinamakan sebagai musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah karena mereka menyekutukan di dalam beribadah. Selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, Inna qawmaki qassarat bihimun nafakah. Sesungguhnya kaummu, yaitu Quraisy kekurangan di dalam nafkahnya. Qultu fama sya'nu babihim murtafi'an. Kemudian Aisyah bertanya lagi kepada Nabi SAW, lalu kenapa pintunya tinggi? Bapak mungkin pernah lihat atau pernah lihat di TV pintu Ka'bah itu tinggi. Maka ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya kenapa pintu Ka'bah menjadi tinggi seperti itu? Akhirnya orang sulit untuk masuk. Beliau mengatakan qala fa'ala dzalika qaumuk liyudkhilu man sya'u wa yamna'u man sya'u. Yang demikian dilakukan oleh kaummu yaitu orang-orang Quraisy. Merekalah yang menjadikan pintu Ka'bah menjadi tinggi seperti yang kita lihat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memasukkan siapa yang mereka kehendaki dan melarang siapa yang mereka kehendaki. Jadi mereka ingin memilih-milih. Yang mereka inginkan, yang mereka bolehkan untuk masuk, maka diperbolehkan untuk masuk. Adapun yang mereka tidak inginkan, maka dilarang untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ini adalah tujuan orang-orang Quraisy mereka menjadikan pintu Ka'bah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Karena sebelumnya ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pintu Ka'bah ini mepet dengan tanah. Pintu Ka'bah ini mepet dengan apa? Dengan tanah. Dan, dan di sana ada dua pintu. Ada pintu masuk dan di sana ada pintu keluar. Adapun sekarang hanya tinggal satu pintu. Dan ini yang melakukan adalah orang-orang Quraisy. Yang melakukan adalah orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan kenapa beliau tidak merubah kembali. Kenapa beliau tidak merubah kembali Ka'bah seperti semula. Yaitu dijadikan pintunya mepet dengan tanah dan dijadikan di sana apa? Dijadikan di sana dua pintu, pintu masuk dan juga pintu keluar. Nabi saw menjelaskan kepada Aisyah sebabnya. Walaula anna kaumak. kalau bukan karena kaummu yaitu orang-orang Quraisy mereka baru saja meninggalkan alam jahiliyah. Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan alam jahiliyah. Karena orang-orang Quraisy baru meninggalkan alam jahiliyah, meninggalkan kesyirikan. Artinya iman mereka masih apa? Masih lemah dan masih terngiang-ngiang dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Fa akhafu an tunkira qulubuhum an udkhilal jadra fil bait. Maka beliau dan aku takut seandainya hati mereka ini mengingkari aku e, memasukkan hijr yaitu jadr ke dalam ke dalam rumah. Hanya beliau khawatir apabila memasukkan atau membangun kembali Al-Jadr atau dinamakan sekarang dengan Hijr Ismail dikhawatirkan orang-orang Quraisy akan mengingkari atau bahkan ada di antara mereka yang kembali murtad yang kembali kepada alam jahiliyah. Ya karena ini adalah perkara yang sudah turun temurun ya kepada pada kaum mereka yaitu orang-orang Quraisy. Bagaimana pengagungan mereka terhadap rumah Allah Dikhawatirkan apabila dibangun kembali hijr Islam tersebut, maka mereka yang baru masuk Islam, ia dikhawatirkan apa mengingkari dengan hatinya atau bahkan ada di antara mereka yang murtad dan kembali lagi kepada kesyirikan. Dan tentunya ini adalah kerusakan yang lebih besar. Wa an ulsiqa babahu bil ard dan tentunya aku akan memepetkan pintunya di di bumi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab kenapa beliau tidak merubah kembali yaitu dikhawatirkan akan terjadi mafsadah terjadi kerusakan yang lebih besar daripada daripada itu. Maksudnya ingin mengembalikan Ka'bah seperti semula, tetapi dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar, yaitu murtadnya orang-orang yang masih lemah lemah iman. Dan ini menunjukkan tentang kaidah yang baru saja kita sebutkan, yaitu di dalam mengingkari kemungkaran, maka kita harus melihat masalah dan juga mafsadah. Jangan sampai mengingkari kemungkaran kemudian terjadi apa? Terjadi kemungkaran yang lebih besar daripada daripada itu. Dan contoh di zaman sekarang yang dilakukan oleh para ulama kita dan juga para penguasa kita yaitu kemungkaran yang terjadi di atas kuburan Rasulullah SAW Di mana di sana dibangun kubah yang besar di atas kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemungkaran dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana Nabi SAW mengatakan, atau dari Ibn Abbas, beliau mengatakan, Naha Rasulullah SAW ayyubna al kubur. Naha Rasulullah SAW ayyubna al kubur. Rasulullah SAW melarang untuk dibangun di atas kuburan. melarang untuk dibangun di atas kuburan. Artinya dilarang kita untuk membangun di atas kuburan. Ya membangun sebuah bangunan atau membangun rumah di atas kuburan seseorang dibuat rumah kecil misalnya atau dibuat kubah seperti yang kita lihat di sebagian kuburan membuat kubah-kubah kecil khususnya apabila orang tersebut adalah orang yang tokoh, ia seorang tokoh atau seorang yang dituakan atau seorang yang uh, dihormati oleh masyarakat. Maka sebagian dengan maksud untuk memberikan penghormatan kepada orang tersebut membangun rumah di atas kuburannya. Maka Nabi saw melarang yang demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubna 'alal qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun di atas kuburan. Dan di dalam hadis yang lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengutus seorang utusan. Ala ab'atuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah. Beliau mengatakan ketika mengutus sebuah utusan dan saat itu Ali bin Abi Thalib beliau sebagai seorang khalifah. Sebagai khalifah yang keempat Beliau mengatakan memutus seorang utusan ke sebuah daerah ala ab'atuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku utus kamu dengan sesuatu yang aku diutus dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau dahulu yaitu Ali bin Abi Thalib pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Yaman dan isi ya perintah beliau kepada Ali bin Abi Thalib adalah Allah tada'a kuburan musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau tinggalkan sebuah kuburan yang meninggi yang ada bangun yang ada bangunannya kecuali sawaitahu kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya menunjukkan kepada kita syariat Islam di dalam masalah kuburan di antaranya dilarang kita untuk membangun di atas kuburan siapapun dia. Baik dia adalah seorang ustadz, baik dia adalah seorang tokoh masyarakat, maka sama saja tidak boleh kita membangun di atas kuburan mereka kuburan e, e, bangunan. Oleh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa orang orang-orang yang beliau cintai meninggal ketika beliau masih hidup. Berapa sahabat yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup? Tapi tidak ada di antara mereka yang dibangun oleh Nabi SAW di atas kuburannya sebuah bangunan atau sebuah rumah. Meninggal Khadijah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Meninggal Hamzah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tiga orang putri beliau yaitu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal ketika beliau masih masih hidup. istri beliau Zainab bintu Jahash meninggal ketika oh, Zainab bintu Khuzaimah meninggal ketika beliau masih hidup. Dan juga para sahabat yang lain. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih masih hidup. Bagaimana mereka dikuburkan oleh Nabi dan juga para sahabat? Mereka tidak membangun, ya tidak membangun di atas kuburan mereka sebuah bangunan. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bangunan kubah yang kita lihat sekarang ini baru dibangun ya bertahun-tahun atau beratus-ratus tahun setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Umar bin Khattab, bukan di zaman Utsman bin Affan, bukan di zaman Ali bin Abi Thalib, bukan di zaman Muawiyah. Ini dibangun bertahun beratus-ratus tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah kemungkaran berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dibiarkan oleh para ulama dan juga para penguasa? Para ulama menjelaskan yang demikian karena dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih yang lebih besar. Terjadi kemungkaran yang lebih yang lebih besar karena banyak di antara kaum muslimin dalam keadaan mereka tidak mengetahui hukumnya. Sehingga mereka menyangka apabila kubah tersebut dibongkar dan diturunkan, maka mereka menyangka ini adalah sebuah penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pengerusakan terhadap syariat syariat Islam. Sehingga terjadi kemungkaran yang lebih besar, kemudian terjadi pertumpahan darah, kemudian terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Terjadi ke, ke, ke, ke, kerusakan dan keburukan yang lebih besar dari yang yang pertama. Dan ini yang dikhawatirkan oleh para ulama rahimahullah sehingga mereka dari zaman dahulu yang semenjak didirikannya Kubah ini sampai zaman sekarang mereka menjelaskan tetapi sesuai dengan kemampuan mereka menulis di dalam tulisan atau menjelaskan secara lisan mereka tentang hukumnya ya dan mereka mengingkari sesuai dengan sesuai dengan kemampuan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman barang siapa yang melihat kemungkaran maka adalah dia berubah dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian adalah selemah lemah, selemah lemah iman. Jadi keberadaan kubah tersebut bukan berarti pembenaran. Kemudian ada sebagian dari kita yang berdalil dengan apa yang mereka lihat di Masjid Nabawi. Ya kemudian apabila ada tokoh yang meninggal di negaranya atau di daerahnya kemudian dibangun di atasnya kubah atau dibangun di, di atasnya rumah dengan dalih apa yang ada di Masjid Nabawi. Kita katakan ini ini adalah sebuah kemungkaran dan e, berdasarkan hadis Nabi saw Alaihi Wasallam dan sudah diingkari oleh para ulama, tetapi mereka mengingkari sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu dengan lisan dan juga dengan dengan hati mereka. Kenapa mereka tinggalkan? Karena dikhawatirkan terjadi kemungkaran dan kerusakan yang lebih dan yang lebih besar. Allah Taala alam. Baik, kemudian setelahnya syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh tentang bolehnya melakukan khuruj yaitu penggantian penguasa yang kafir dengan penguasa yang muslim. Ayyakuna an-nadharu fi dhalika li ahli al-hal wal 'aqdi. Yang memandang maslahat dan juga mudarat di dalam masalah ini adalah ahlul halli wal aqd. Tadi disebutkan syarat yang keenam tidak terjadi kemudaratan yang lebih yang lebih besar. Yang memandang itu semua, yang menentukan itu semua adalah ahlul halli wal aqd. Siapa ahlul halli wal aqdi? Mereka adalah orang-orang boleh mengatakan wa fihimul ulama'u wal umara'u wal wujaha'u alladzina lahum alqudratul ilmiyah ala an-nadhari fi tilkal masail al-'azimah mereka adalah para ulama itu para ulama dengan yang sebenar-benarnya yang mereka mengetahui tentang syariat ini dengan sebenar-benarnya dan mereka adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah dan al-umara demikian pula para umara para pemimpin yang lain para pemimpin yang lain wal mujahad dan para pemuka-pemuka masyarakat alladzina lahum alqudratul ilmiah yang mereka memiliki kemampuan secara ilmiah yaitu secara ilmu yang dimaksud dengan ilmiah di sini adalah ilmu agama jadi mereka memiliki ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang dengan ilmu tersebut mereka bisa menimbang masalah dan juga mudharat ala nadhari fi tilkal masail al'azimah ilmu yang dengannya mereka bisa melihat pada permasalahan-permasalahan yang besar yang besar tersebut inilah yang dimaksud dengan ahlul halli wal aqd mereka adalah orang-orang yang ditokohkan di dalam masyarakat yang dikenal dengan ilmunya di dalam agama dan dikenal dengan keadilannya artinya dia adalah orang yang objektif memandang sebuah masalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan kaidah-kaidah syariat. Dan bukan orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang pendek pandangannya, yang pendek akalnya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah mereka, para pemuka, para tokoh, baik umarok maupun ulama, para pemuka masyarakat yang dikenal dengan akalnya, yang dikenal dengan ilmunya, yang dikenal dengan keadilannya, dan juga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal. Yang mereka dalam di dalam menimbang sebuah masalah dan juga sebuah mudarat. Kemudian beliau mengatakan wahia kufrul hakim min adami Memandang masalah apa? Yaitu tentang memandang apakah penguasa tersebut sudah kafir atau belum. Apakah penguasa tersebut sudah kafir atau atau belum? Ini dikembalikan kepada ahlul halli wal aqd. Di antaranya adalah para ulama yang mereka sampai pada derajat ijtihad. Jadi tidak sembarang orang menentukan ya eh, ini adalah orang yang sudah keluar dari agama Islam atau belum. Yang menentukan ini adalah para ulama yang mereka sampai pada derajat ijtihad. Wa madal qudrati ala azlil hakim wa taqdiril masalih wal mafasid al mutarattibah ala dhalik. Demikian pula melihat tentang kemampuan kita melihat kemampuan kaum muslimin. Apakah mereka mampu untuk merubah dan mengganti penguasa tersebut? dan mereka bisa melihat maslahat dan juga mafsadah yang diakibatkan oleh ya, e, pemberontakan ini. Wa kadzalika yamlikuna al-qudrat al-maddiyah wa quwwat at-ta'thir nas Demikian pula mereka memiliki kemampuan secara secara materi dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Karena tidak semua orang, ya tidak semua pemuka ini memiliki masa. Tidak semua tokoh ini bisa memiliki pengaruh kepada orang banyak. Bihaitsu yajtami'un nasu 'ala ra'yihim. Maksudnya adalah manusia berkumpul di atas pendapatnya mengikuti ucapan beliau. Wa yasduruna 'an ra'yin muwahhadin fi azil hakim ba'da istifa'i syurut as-sabiqah min ghairi dararin yalhaqul ummata bidzalik. Dan mereka keluar dari pendapat yang satu di dalam merubah atau mengganti penguasa tersebut setelah sempurnanya syarat-syarat yang telah berlalu tanpa adanya mudarat yang menimpa umat setelah itu wa ammal afradu fala yahaqqu lahum ad-dukhul fi hadzal amri bal la yajuzu lahum khususan ma'al jahli wa ta'ajjul ladab'ihim adapun individu-individu kata beliau maka ini tidak berhak masuk di dalam ahlul halli wal aqd. Individu-individu saja ini tidak berhak masuk di dalam permasalahan ini. Bahkan tidak boleh mereka apalagi disertai dengan kebodohan. Apalagi disertai dengan kebodohan. Wa ta'ajjulilada ba'dihim. Demikian pula dikenal sebagai orang yang tergesa-gesa. Dikenal sebagai orang yang tergesa-gesa. فهذا يعد من الخروج المحرم على ولاة الأمر الذي يترتب عليه من الفتن وسفك الدماء والله به عليم kalau demikian keadaannya maka yang demikian termasuk pemberontakan yang diharamkan kepada penguasa karena diakibatkan atau mengakibatkan setelah itu fitnah yang banyak dan juga penumpahan darah yang Allah SWT maha mengetahui tentang semuanya itu. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan, وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ Ibn Ibbas fi siyaki hadithihi anil khuruj alal hakim. Dan sudah berlalu ucapan Syekh Abdul Aziz Ibn Ibbas di dalam eh, penjelasan beliau tentang masalah pemberontakan kepada penguasa. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ ummatun qawiyatun tastati'u izalatal hukmil batil amma khurujul afradi wan nasil ammah alladhina yufsiduna wa la yuslihun fala yajuzu khurujuhum hadha yadurruna bihin nasa wa la yanfa'unahum boleh mengatakan yaitu Syekh bin Bas rahimahullah dan ini tidak boleh dilakukan kecuali apabila di sana ada umat yang kuat Kecuali di sana ada umat yang kuat, yang mampu untuk menghilangkan kekuasaan yang batin. Adapun keluarnya afrad, keluarnya individu-individu dan manusia secara umum atau orang-orang awam yang mereka merusak dan tidak memperbaiki maka yang demikian tidak diperbolehkan dan ini justru memudarati manusia dan tidak memberikan manfaat kepada kepada mereka disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah di dalam majmu' fatwa milik beliau. Ini adalah uh, syarat yang ketujuh yaitu uh, bahwasanya yang melihat masalah dan juga mudarat ini siapa? Ahlul halli wal aqd. Jadi bukan orang awam, ahlul halli wal aqd disebutkan oleh para ulama mereka adalah orang yang memiliki ilmu dan dikenal sebagai orang yang adil, bukan orang yang mengikuti hawa nafsu yang dikenal tentang eh, pandangannya yang dalam dan pandangannya yang jauh melihat kebaikan dan juga mudarat bagi bagi umat. Mereka lah ahlul halli wal aqd adapun orang-orang yang e, dikenal dengan kejahilannya terhadap agama atau dikenal dengan ta'ajjulnya yaitu tergesa-gesa di dalam menghukumi maka mereka tidak berhak untuk ya menentukan e, masalah dan juga mudarat. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan e, e, tentang materi kitab al-ihkam pada kesempatan kali ini. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tujuh syarat yang bolehnya e, kaum muslimin mengganti penguasa yang kafir dengan penguasa yang yang muslim. Baik, e, kemudian setelahnya kita lanjutkan dengan tanya jawab apabila ada pertanyaan dari e, bapak-bapak e, sekalian baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berkaitan dengan selain materi yang kita sebutkan. Nah, Apabila menfonis seorang kafir perlu dilakukan hujah. Lalu apa syarat seorang disebut sebagai munafik? Apakah sikap Rasulullah SAW terhadap orang Muslim yang munafik? Beliau SAW menerima orang lain sesuai dengan lahirnya. Menerima orang lain sesuai dengan lahirnya. Apabila dia memperlihatkan keislaman. mengucapkan dua kalimat syahadat dan hidup bersama kaum muslimin memperlihatkan keislaman dia secara zahir maka beliau terima beliau sebagai seorang muslim dan diperlakukan sebagai seorang muslim meskipun di dalam hatinya dia memiliki akidah yang lain memiliki kekufuran yang dia sembunyikan di dalam hatinya selama dia mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat dan menampakkan syiar-syiar Islam maka beliau menerima secara zahir. Maka beliau menerima secara zahir adapun hisabnya maka beliau kembalikan kepada Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa in fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum Allah beliau mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah maka apabila mereka melakukan itu semua dijaga harta mereka dan juga darah mereka artinya tidak boleh kita mengganggu hartanya dan tidak boleh kita mengganggu fisiknya darahnya dijaga dan hartanya juga dijaga wa hisabuhum 'ala Allah adapun hisabnya adalah dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang tahu tentang apa isi hati mereka. Kita menerima zahirnya. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka dia adalah seorang muslim secara secara zahir. Kita terima zahirnya. Dan karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di Madinah banyak orang munafik dan hidup bersama kaum muslimin. Sebagian diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian tidak diketahui. Tapi Allah SWT maha mengetahui keadaan mereka. Tapi Nabi SAW memperlakukan mereka sebagaimana kaum muslimin yang lain. Apabila ada di antara mereka yang meninggal, maka di, eh, di, di, diperlakukan seperti kaum muslimin yang lain. Dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Abdullah ibn Ubay ibn Salul dikuburkan di kuburan Baqir. Abdullah ibn Ubay bin Salul dan dia adalah kepalanya orang-orang munafik dikuburkan oleh Nabi dan juga para sahabat di mana di kuburan Baqi. Ya karena beliau dan juga para sahabat menerima secara zahirnya. Adapun batin mereka maka diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Saya bekerja pada sebuah perusahaan Atasan saya seorang perempuan muslim Setiap pekan kami rutin mengadakan meeting Pada saat masuk waktu sholat Asar e, Meeting dari jam 1 sampai jam 5 Pada saat masuk waktu sholat asar Saya sering terlambat sholat berjamaah di masjid Saya memberanikan diri untuk izin meninggalkan meeting tersebut Untuk sholat berjamaah di masjid Bagaimana dengan sikap saya? Sikap ini sudah benar. Sikap ini adalah sudah sudah benar, yaitu seseorang apabila sudah datang waktu sholat, maka dia segera mengerjakan sholat tersebut dan meninggalkan ya pekerjaan-pekerjaan yang yang lain. Meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apabila sudah datang waktu sholat dan sudah mendengar adzan, maka kita sebagai seorang muslim segera menunaikan kewajiban kita yaitu melakukan sholat. Dan untuk laki-laki Maka melakukan solat berjamaah di masjid Karena Allah SWT mengatakan Warga'u ma'arraki'in Adalah kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk Menunjukkan bahasanya kita Disyariatkan untuk melakukan solat secara berjamaah Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Sholatul jama'ati tafdulu Ala sholatil fadli Bisa ba'in wa ishrina darajah solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendirian dengan 27, 27 derajat. Dan dahulu di zaman Nabi SAW, ada seorang yang buta meminta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan solat di rumah. Karena tidak ada orang yang menuntun beliau ke masjid. Maka Nabi SAW bertanya, Hal samit dan nida, au hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar adat? Qala na'am dia mendengar iya, dia mengatakan iya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ajib, maka adalah engkau menjawab adzan tersebut. Artinya datangilah masjid. Dia melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Padahal dia adalah seorang yang buta dan tidak ada yang menuntun dirinya ke masjid. Tapi apabila dia mendengar adzan, maka dia diperintahkan untuk mendatangi salat berjamaah di masjid apa yang dilakukan oleh saudara penanya ini sudah benar dan tidak boleh kita takut kepada makhluk. Tidak boleh kita takut kepada makhluk kemudian kita meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Harus berani ya dan Allah SWT dialah yang ahaqqu an takhsyah. Allah SWT yang lebih berat untuk ditakuti. Adapun makhluk maka dia adalah seperti kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla yang berhak kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Apakah boleh mengerjakan sholat duha di waktu jam kerja? Apakah boleh mengerjakan sholat duha di waktu jam kerja? Di sana ada perincian. Apabila atasan membuat peraturan tidak boleh kita meninggalkan tempat kerja kita, maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita melakukan sholat duha. Karena seorang muslim diperintahkan untuk menyempurnakan perjanjian. Allah SWT mengatakan, Ya ayuhalladina amanu, awfu bil'uqud. Ya ayuhalladina amanu, awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian menyempurnakan akad-akad kalian. Apabila kita sebagai seorang bekerja, memiliki akad dengan perusahaan untuk bekerja dari jam sekian dan sampai jam sekian berapa jam, dan mereka melarang kita untuk meninggalkan tempat eh, kerja kita dan pekerjaan kita, maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk menyempurnakan perjanjian tersebut. Dan sholat duha bukan sebuah kewajiban, dia adalah sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Adapun apabila perusahaan tersebut memberikan kelonggaran atau peraturan memberikan kelonggaran boleh dalam jam sekian ya ketika waktu istirahat Selain kita gunakan untuk istirahat kemudian kita gunakan untuk sholat duha Maka dalam keadaan demikian Diperbolehkan kita untuk melakukan sholat duha Karena dalam waktu yaitu ketika istirahat kita diberikan keluasan Silakan menggunakan istirahat tersebut untuk Ya keperluan kita mungkin untuk makan mungkin untuk minum Apabila ada di antara kita yang ingin menggunakannya untuk sholat Maka diperbolehkan yang demikian Allah Ta'ala A'lam Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan, mungkin mau disampaikan lewat lisan. Masih ada waktu. Ya. Murah. Sekarang sudah bisa umroh. Ya. Bagaimana seandainya ada seorang wanita yang haid sementara besok dia akan melakukan umrah. Dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain. Dia melakukan niat, melakukan talbiyah seperti jamaah yang lain. Satu yang tidak boleh dia kerjakan yaitu tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, yang saat itu beliau dalam keadaan haid dan dalam keadaan ihram maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'ali ma yaf'aluhu al-hajju ghaira an tatufi bil bait hatta tatuhuri dalam engkau melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah yang lain kecuali janganlah engkau melakukan tawaf sampai engkau suci janganlah engkau melakukan tawaf sampai engkau suci karena tawaf ini seperti salat disyaratkan di sana dalam keadaan suci. Jadi seorang wanita yang haid maka dia melakukan seperti yang dilakukan di jemaah yang lain kecuali apa? Kecuali tawaf. Dia tunggu sampai dia suci. Ya dia tunggu sampai dia suci. Apabila sudah suci maka langsung ya dia mandi kemudian langsung dia melakukan tawaf dan menyempurnakan umrahnya, tawaf kemudian sa'i, dia melakukan tahalul dan seterusnya. Nah. Baik. Itu yang bisa kita sampaikan Allah taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.